Señor por Parngo kengabdi ngaturaken perbagi panakrama paduka sinuwun rawuh wonten ing Karang Kabulutan mriki. Kula nuwun inggih nampi pangestunipun kaki. Kados mboten kirang tunggal menapa anggen kula ngadep wonten ing pendhapi Karang Kabulutan. Wae lah kok ngowahi adat panjenengan kok basa kali kula. ingkang kula basani ingkang waosi jagatipun kaki Semar. Kowe nggih boten dados napa. Ndoro kembar kula ngaturaken kasugengan. Iki pangestunipun kaki kados manggih widodo. Kula nuwun iki pangestunipun kaki kados manggih widodo. Syukur bejo sewu. Ndoro Sena ngaturi sugeng rawuh Pundara nderaken ingkang raka Sinun Ngamarta. Nampa pamujimu kaki lemu kaya ora ana siji apa. Anggonku nderekake marang barbakang. Aki putra loyo. Pengapten, Den? Eh, uh, Dang, dang, dang. malih wae juk lah ngopo to aku anggar nang kene krungu ndara werku dara ngereng wedi aku bumine juk uyah kabeh kaya ngono ki ora maido wong panjen ndara sena kuwi panjalmane bayu aja juk wedi reng ora apa-apa kuwi ora kapitunan kuwi reng jaman nanggonku gereng geger omahku kaya rubu-rubuan ndok sepirang-pirang ora iso netes mergo gereng ayo kepeksa bojoku tak awoni mudele njur menapa karang agek hamil oh. nek semelangku nek ngantek genjuri <laughs> ana wong kok genjuri kowe iki eh tole nolo garing petruk lan bagong kula pak kula pak apa mar dipenak kelilinggu inggi sediko inggi sediko ya ya ya Dora Bimanyu Pulau Kaki anuman kulo sampeyan tak atui merayu kake lenggah kulo tak wawancara karo ingin sinuun noto ngamarto inggi menopo mboten prayogi kulo bekti kalian nopo prabu weh pun gampil mangke kedahui saking meniko sinuun rikolo kulo kengkinan anak kulo pun petruk, petro sewan wontering keraton ngamarto aturipun petruk dos pundi sedaya para kadang kula sepados tedhak wonten ing karang kabulutan ingkang perlu mbiyantu anggenipun badhe mbangun kayangan lajeng wonten pundi papanipun lan kados pundi caranipun kaki semar badhe mbangun kayangan eee... Eh, es munyo kamandung saniro ngiring sang saprawirani ing timo kula suwun rawuh wonten karang kabutan mriki menika danipun ndara kula Pandhawa inggih nanging saknyatanipun sareng wonten kedadusan penjeningan rawuh senes Pandhawa menapa sebabipun kok panjenengan saged ngendika yen sanes Pandhawa Pandhawa niku wujude mongko niku mingono papat la menika wedal ndara janaka teng pundi mongko genepe limo kudu janaka paco iki truk ndara janaka ora ana ora ana sing genepi iki heeh iki wah jan perat eh repot iki nek ora ana sing genepi tuwas wis gawa ya aku ora ana sing genepi jonge manro dhuwit lho <laughs> oh, genepi pendowo kok njur genepi dolanan kertu kowe iki cok ora lek ku ngesawe nyela-nyela e. iki iki pendowo ora ana siji iki tegese iki kurang siji dalaran ndoro canaka ora melu lenggah ngono ha iya anjuk upama terus mm amrih jur bisa cekaceket sing janaka aku piye kowe ayo ora kena wong sing dijaluki janaka temenan kok janaka dapukan manging gandeng wedal menika dimas janaka kula gambaraken surya ingkang nuju mendungan, kepeksa kula mboten saged matur ngersanipun kaki lajeng kados pundi saking kersanipun kula lan kadang kula kawan cumadung dawuh yen pancen panjenengan badhe mbuktekaken lan badhe ngraosaken anggen kula badhe mbangun kayangan panjenengan kudu bisa manunggal kali rasa kula carane panjenengan sedaya kudu bisa nglakoni mati sajroning urip iso manunggal dateng jagat kula ngriki mangke panjenengan prisa anggen kula badhe murwani bangun kayangan nek prandhek salira tunggal Nistani wong abagus wong abagus setya truning dwiya Seno opo mbar kakangku ayo mas podo anuhoni pengendikane kaki semar bodronoyo pun kakang lawan dimasak kadang sebab bisa manunggal kumpul onong jagate kaki semar tak dere aki barep kakangku kulo dere akan koko prabu tan yo teko mangkono ku tapa wong agung amarta sawunya nampa pangan dikan lo kiai semar bodronoyo Ing riku tatur tunggal kang wis manunggal dadya sajuga anggulungake marang ciptaning rasa mala. Mangesti daya mujijat arsa angracut raga. Ilang sak ragane kakedepaken. Para kadang tatur tunggal kang wilangane manunggal marang Kyai Semar Badralaya. manjalmu ana jagatira Kyai Semar Badralaya. ing riku bisa pinanggih marang mustikaning dewa sangyang yang padha kang pinuju lenggah wonten jagat sira kaki badranaya Antadewa sak kadang mau ilang tak kedepake mung kaya mak biar ngono kok ketoke kok do mlebu wetenge bapak heeh aku yo iya meruku yo ngono kuwi mulane kae wong rak tenger-tenger kae lah cara-cara rak nganu rae apa kemlakareng kokyang sing nang jiron weteng lu aja kaya ngono isine ndara prabu punta dewa manuk marang kyane semar kuwi bakal mbukti bangun kayangan ora kok njur kemlakaren kaya wong kokyang lememangan memangan iki ora anuman kula ayo melu aku aku arep ngeningake cipta munggah pamujan monggo kula dheraken kaki ndora bimanyu kula kaki penyalang kamriki mangke wonten tamu dipun panggi inggih petruk garing bagong aja do rame-rame ora kena geduyun ora kena padha momongan aku arep ngeningke cipta nggih Pak nggih Pak arep ngeningke cipta heeh cipta ra ayo rasa malah Nek iya ki iya wis meneng. Dadak terus-terusake. Ayo Anuman. monggo kula dirakaken. Oh. Nyaling ana dewa kamanungsan. Kamanungsan. Hmm. kena rame-rame jalaran kagiyar-giyar ngeningake cipta ingkang perlu anuhoni pamundhute para pepundenku anggone bakal mbuktekake bangun kayangan inggih inggih Ted nggih Bagong yo ora kena bengak-bengok nggih nggih yo lirih kaya wis kulinane seru kaya kowe iki aku nek kon nyuwara lire ora iso aku omong-omongan yang ngene iki iki wis ramah tamah naranang kene seru banget wis ya ini ki akeh ewu sing ewo ewu sing ngomong-ngomong Bagong anggar tok eleke malah saya gladrak Tan dia teko mangkono itu gini lo sampai imbal betul lo. Raden Abimanyu marang para abdi ponokawan. Kota pokas manjing wontering pendapi karang kabutan Raden Gadut Koco sakadang. Pungul-pungul jasro preso ingeng rai Abimanyu ingeng ngelegah onong pendapi karang kabutan. mangeling ana rikala pamuk ing negeri Ngastina mantat pundang asta jangga gembung pating kalundung rawi-rawi rantas malang ing oh. ngaturaken panabekti kula Kang Mas Gatutkaca tuwin Kang Mas Antarjo. Iya Dimas Takrimo, iya Dimas Takrimo. Ngaturi sugeng Ndara Gatutkaca, Ndara Antarjo. Iya nola garing. Kaya slamet. Iya nola garing slamet. Ngaturi sugeng Ndara Gatutkaca. Iya Bagong. Kalih penyaipun Ndara Karyorejo. duwer kene umuman nekat wae wong Antarjo kok karya rejo. Udal ra kowe ra maju nek duwer to. Kowe kok ora mbagekke, Truk? Wong wingi gelut ro aku e kok mbagekke. Ayo ngrejo selamat ra yo, ra apa-apa. Dimas kula sejatine pun kakang nututi waji sakadang apa wis bisa pepanggen karo kaki sebat sampun kang mas malah wedal menika sampun wonten ing panepet badhe nampi kanugrahan saking kebatusanipun kaki lah dimas ana karang kaburutan nampa ngendika apa karo kaki kula nampi piwulang ing batos pangulang rasa dene saestu cocok kalian pengajeng-ajeng kula mila kula sak menika sampun saged mangertosi suraosangkan paraning gesang kula sampun aning dumadi kok ya ora ngabaripun kakang iki dereng kepareng matur wonten kersanipun Kang Mas Gatukaca supados kula ngrampungaken menapa dawuhipun Kaki Semar menawi sampun cekap kula badhe matur ngertanipun Kang Mas. Temtonipun gentos Kang Mas ingkang badhe nampi pengendikanipun kaki. Yen ngono saiki prayogane ayuh sowan Kaki Semar nyuwun dewi wae di Mas. Mekaten Kang Mas ontor ju. Iya. Wangi boten kenging wong kiai ini sekewuh e. Wau pun meling aja dicerak iya aku arep perlu ngateni. mangke mawon nek pun metu saking jeron penepen ndoro katutoco ndoro torco matur mangke ndak malah klerak-kleru iya nulo garing ngentosine pun rampung mawon seteng jero niki bapak iya bagong mangke nek pun saged rampung ah gentos keng selira dateng selira ki apa ya tak tunggune sakpurnane kakian kuwi manjing onong sanggar pamelengan sang yang tata kelono kelono kala ya takut maring kuciung nyomawing nggih kuwi nggih tak dule weh karo kancane aku tak manggon nono ngontor joy karben bandul podo kerengan karo kancane dewi kan dia teko mangkono utaporat binontor joy saunya kapan dalman dining sang juang maling sukmo saknaliko malik tinggal Thank you. mrisani ingkang rai Raden Abimanyu kadhi mrisani singgat betatu tanpa toho-toho nyat sangka palanggan Abimanyu digigit saknalika ngemasi kaperloyo anak karo Kang Mas Ontorjo. Tru. Hmm? Eh, Ndara hmm? Antarjo malah mateni. Ndara Kawijaya. Torak tenan. Iki kepiye kok malah membunuh? Membunuh. Wong karo sedulur kok kaya ngono kok ungsume kok paten-patenan. paten ora duweni rasa tresna kok mategelang kok ngono ah saiki rejo rejo ki ngendi gong kentung kentung panjuar layangan tekan kentung barang pokoke ngono reng kanjeng Gatotkaca sing tindak mrene ayo marine Ndoro Abimanyu saiki pasake Ndoro Gatotkaca. Upama tak nganggep Ndoro Gatotkaca Ndoro Torjo pi dadi memalari kiyaine ora muka winginane kerengan ro aku e. Dadi etok-etok mertamu mau janjane Ndoro Gatotkaca karo Ndoro Torjo pancen wis padha rembugan nar tegel-tegelan karo Ndoro Abimanyu. Ayawake dhewe to to to to. Ndoro Gatotkaca tekel bondo wong telu yo. padha yudha ngawur wae. Aku iki bakal suwita kaki Semar. Nek panjenengan suwita mboten ngaten. Gandeng Guru Gatutkaca menika paling durung torjo niku pun manunggal tekad. Mongko wonten kedadian ngaten, panjenengan kudu bisa brasta. Mboten ning cukup nangisi keng rayi wis aja semlang kakang ngontor dilak cekelih melu-melu. bukane dene Semar. Mas, eh sapa kuwi? Aku aku mare somong to kaya dodo kliti. Aku agek ewu. Iki iki ana para gawe lemu dilumak cumik lerena. Ndara Abimanyu ki semak ut. mak uti apa weh dene to eh eh, eh weh lah saru wong tuwae deret-deret hmm. meng celumak celumi diteruske mengko le neruske kuwi diuripke dhisik sing perlu kira sing semaput-semaput kuwi aku iki anakku kok ya dora kalap ming nambani wong kok ngene kok dadi mindun kaweni lagi niki ora ngapi ruwo wungu ampun kok tak cilik mulai marang kang Arjuna wis munya kamanungsan Liring kang iko dikamantian lono dimake tromak gregah tangi. Heeh oh, oh ya rek. Ning mm -hmm. menek sing emek kuwi nganti ya mretel drijimu ra tangi ora. Pengen apa niku Wandara? Aku ra kelingan kaya ming krasa marlupa nalogare. Awong penyanyi kuwi semaput e. Kenang apa? Nek merupulan iku kaya dicokot kala kalendara antarja. lek loro aja kaget niku antarja kok nyokot lah saiki ana ngendi amboten ah, sande niki mangke mesti pancakara kangkeng raka ndara gatutkaca petro lun kang mas antarja karo kang mas gatutkaca nek pancen padha pancakara penggak aku wis ora apa-apa mengko mundhak kurang prayoga nggih mangke kula elekne mangke Thank thank you